otxaiak amazazpi gaur rastelen data hau berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste mankizunaz ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi tokiko maparen lanketa, geldirik. Ostira algoizean tokiko mapari dagokion bilera burutu eta lanak bertan behera usteko erabakia hartu zen. Nafarrako egoera politikoa argitu bitartean behintzat xabi, ponentziaren lanak suspentsioan geratu dira tokiko maparen lanketa gelditze erabakia aurretik pasade den ostegunean Nafarrako kargu ezberrinen bederatzeren dabi sinadura aurkeztu ziren parlamentuan guztiak berriozarko biltzarraren testuarekin bateginik. Pedro Espadaren erakusketa kulturgunean garazi. Poesia eta arkitektura eskulturak izeneko erakusketa gaurtik aurrera kulturgunean izango dugu. Ikusgai, martxoaren bata arte. asteazkenarekin hoi bezala ateneoren txanda. Diversidad y unidad en la actuación social izeneko izketaldial elkarbanatuko dute atean otarrek hoi bezala asteazkenean, jarra txaldeko zazpit Futbol partiden emaitzekin irekiko dugu kirolaren atalau garazi zer egin zuten erregionaleko mutilek. Beno, xabi ba, ez da berrio zartarren asteburua izan hau, zehazki erregionaleko mutilek lau eta iru galdu egin zuten atzo jokatutakoan. Eta erregionaleko neskek ere galdu egin zuten, zan bezala ez da asteburu hona izan futbolarako. Aurora Marziaren kontra lehiatu ziren neskak eta hemen txeberrezarren atxo e, eh, guerdiko amabili tarditan eta bat eta bi galdu zuten. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Goizaldean zerua odei gutxirekin edo partez oditua egongo dela dio gaurko iragarpenak. Eguna aurrera joan ala odeiak ugaritu ingo dira eta gainontzeko orduetan zerua odeitxu hongo da, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin. Ego osagaiko aize aur biziebiliko da. Temperaturak, temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi ditxiko dira eta maksimoak gutxi joko dira. izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian fmkoen edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música